mujahid mujohid ot ot ot sen robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot sen Robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen Robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang payt poylab seni otar ayyorlar fursat kelsa bin zumda yo'q qilmoqqa tayyorlar ayyor dushman har yondan qasd qilmoqda joningga zindan hujum qilmoqda boq boqmasdan imkoningga sen otmasang pay poylab seni otar ayyorlar fursat kelsa bir zumda yo'q qilmoqqa tayyorlar ayyor dushman har yondan qas qilmoqda joningga zimdan hujum qilmoqda boqmasdan imkoningga ey mujohid ot ot joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ya joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang har ag'yor mo'minlarni otmoqda bilan ummatni yo'qotmoqda haqni aytgan dindorni tinmay tashlab zindonga so'ng o'sha zindonlarni to'ldirmoqda ku qonga sen otmasang har ag'yor mo'minlarni otmoqda allohga qullik qilgan ummatni yo'qotmoqda haqni aytgan dindorni tinmay tashlab zindonga so'ng o'sha zindonlarni to'ldirmoqda ku qonga ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang har kim ham dushmanga o'q otmaslar dinga qalqon bo'lmoqqa bir g'ayrat uyg'otmaslar sen janglarda jah rahmat aylab o'rnak bo'lgan ummatga sen sabab Alloh nurin yoymoqda bu zulmatga sen otmasang har kim ham dushmanga o'q otmaslar dinga qalqon bo'lmoqqa bir g'ayrat uyg'otmaslar sen janglarda jahd aylab o'rnak bo'lgin ummatga sen sabab Alloh nurin yoymoqda bu zulmatga ey mujohid ot ot sen Robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas emas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbinga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot Ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot